que yo quiero efectivo contigo contar y juntito mami podemos hablar Omar, trae pa' tomar y mandale chispazo, ya saben. Le gusta maldito, ah. le gustan bandidos, ah. le gusta que toque ese toto pa' abajo y que me diga atrevido. te gusta maldito, ah, te gusta maldito. Si te gustan los billetes, dale mami, vos vete que en el party estamos haciendo ruido. Tiririto, maldito, maldito, le gusta maldito, maldito, maldito, le gustan bandidos, bandidos, bandidos, le gusta el maldito, bandido, y también te gusta atrevido. Te explico la situación, hoy andamos de vacación, y andamos con la UTI en busca de algunos booty ready para cumplir la misión. Ese cuerpo no tiene errores, con el gran andamos de menores, hoy no quiero condiciones, solo baile y no te Si, si, te gustan los malditos, ven pa' acá. Si te gustan los bandidos, ven pa' acá. Si te gusta estar conmigo hasta abajo, dale gata, te y no vamos allá. Si te gustan los bandidos, ven pa' acá. Si te gustan los malditos, ven pa' acá. Formando sendo casulón, póngase los modos avión, canto. con Andamos activos, buscando en un efectivo.

Nosotros estamos comprando lo que no se vende. Nena, bobas vas a ser mía. Si quieres, te podés quedar hasta el otro día. Y no escuche lo que te dice tu amiga. Baila funky esa nena. Brilla como mis cadenas. Apagamos la luz y prende las velas. No somos nada y me celas. Maldito, uh. le gustan bandidos, uh. le gusta que toque ese toto pa' abajo y que me diga atrevido. te gusta maldito, uh, te gusta ah si te gustan los billetes, dale pa' mi bombo, vete que en el party estamos haciendo ruido. Y la culpa la tiene el bikini. Que hace que ese booty tiemble, tiemble, tiemble, tiemble, tiemble, tiemble, tiemble, tiemble, tiemble, tiemble, tiemble, tiemble. Trae en la cama te hace blan blan y ja, Estamos activos Es se fala muy bien portugués Mas quiero Dice Alejo Isaac uh, Trae pa' tomar Omar Lauti Gran uh, Estamos ritmo Estamos ritmo uh, uh, uh, Alejo Isaac te suena y a tu guacho le retumba Sí, le retumba Sí, sí, le retumba